Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmain Amma ba'd 19 Nisan 2009 Hazır Müşefat Derslerimizin ikinci dersi Allah'ın inşallah Ama ondan önce bu bundan birkaç gün önce yaptığımız Selefin mevzucuyla alakalı Dersimiz yaklaşık 5-6 saat ders alakalı 3 saat 3 ders alakalı Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Buna Bölüye Bir Hazırlanmış Seslilikten işte Seslilikten şey başlayalım Sonra Allah şahit dinlemedim Yani 5 dakika başından dinledim 2-3 dakikada ortalarından dinledim Sonra dinledim zaten sildim bilgisayarını sebebi şuydu birincisi ilk e, orta yerlerden bütün yani orta yerden bir yer açtığımda söylemediğim bir şeyi farklı şekilde böyle e, yani mevzandan kaybolarak anlatılmış benim sebebi edinmem böyle bir iki mevzu ortadan baktığımda benim söylediğimden farklı bir şekilde böyle e, anlaşılmış karşılarsam farklı bir şekilde böyle sunularak anlatılmış bunun sebebi e, ikinci sebebi de bunun ihtiyacı hissetmedim yani bir bunun ihtiyacı hissetmedim kasada o yüzden sevdim mevzu önünden kalan hafif bir şey yok yani olduğu gibi ne demiş sana mevzularda kasada derse ne demiş sana hala onu diyorum mevzu işte kıyas olsun mecmu olsun gelmeyi istedim ben ama şu, şurada özür diliyorum ee, onu da söyleyeyim ba bazı lafızlar kullandım onları kullanmadım o noktada özür diliyorum her ne kadar e, böyle zaman kardeş benim söylediğimi farklı lanse edip de o şekilde anlatmışsa da ben hakkımı onlara alıyorum bu lafızları kullandığım için de ben insanlar için üzerine alınmışsa haklarını helal etsin özür diliyorum yani bazı lafı kullanmam lazımdır onunla buradan devam <laughs> şimdi zaten de geçelim şimdi bugün ikinci dersim bu seyahatten şey yapmıştık şimdi Türkçesi yapsın mı? aslında Türkçe çıkar da şimdi bu takip eden kardeşlerimiz bazı video şeklinde dosyayı dağıtıp aynısından takip edilmez anlıyoruz bu da sorunla tercih edilmez zaten ama hani olsa şey, oradan onlar takip edilir iki tane fotokopi şeklinde çıkar öyle çıkar çıkar bunu gerek yok nasıl başladık bir giriş yapalım en baştan demişti ki el usulü selası üç yapar anlattık değil mi ne demek usulü esas sonra diyor ki elem rahimekallahu ennehu yecibu aleyna tahallu nehar ve himetallahu eylem bil ki rahimekallah Allah sana merhamet eylesin ennehu yecibu aleyna üzerimize vaciptir yani gerekli vacipten maksatına bu fıkıhta bir ayrım var vacip tarzı bu ayrım ne kadar doğru bu, bu şekilde vacip değil lüzum el vücud bile lüzum yani lazımdır yani fazla yecib aleyne feallim erbaine sarıda dört şey mesele vaciptir el ula dedik el ilmi birincisi el ilmi ve bu marifetullah ve marifetin nebiyyuhu ve marifetinin İslam bile birincisi ilim o da ne ilim Allah'ı değil mi? Nebisini ve din, e, İslam dini delileriyle bilmek ikincisi Yani davetu el ameli bihi Onunla amel etmek gerekir Üçüncüsü davetu ileyhi Buna davet edilir Dördüncüsü e, Rabiatı es-sabr alel ezâfi Bunda sabır Buna ne görüyoruz şimdi? E, ve böyle de kavlu Teala Allah Azze ve Celle'nin şu kavlu Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Vel asr Asra yemin edelim İnnel insanı lefî kusur İnsanlar sürendedir İllellezine amenu ve amru salihat iman edenler ve salih ameller ha işleyenler hariç ve tavasav bil hak ve tavasav bil sabr sabrı ve hakkı tavsiye edenler de hariç sonra buna şahit olarak ne getirdik İmam Şafii'ni çektik ne diyor İmam Şafii ve men zirallahu hücceten ala akhazıhı illa hayı surete latifet eğer Allah müddet olarak bu sıradan başka bir şey indirmeseydi bu onlara yeterdi Nefesini ne yaptık? Şahit Sonra Bukhari'nin sözünü var getiriyor Ne diyor Bukhari? Kale Bukhari ve Rahimullah Bukhari Rahimullah şöyle demiştir Babın bak El en mukabbel kavli vel amel İlim kavulden yani sözden ve amelden öndedir Ve delilü kavlihi teala Bunun delilini ne? Falen bil ki ennehu la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ve estağfir edendir ilahlarından söylüyor ayet sonra ne diyor fedede bir ilmi kardet kallı yalan sonra ayette neyle başlıyor ilimle başlıyor neyden önce anal ve e, şeyden önce değil mi şimdi bütün bunları anlattık İşte bugün ikinci dersimiz yeni konumuz üç esasla Muhammed bin Abdülrahman Rahimahullah Teala kitabına şöyle devam ediyor kaldığı yer Bir elem, bir ki rahimekallah Allah sana merhamet eylesin ennehu vecibu ala kulli muslimin ve muslimetin her müslüman erkeğe ve, kadın, ve bayana kadına şu vacipte ne? teallumu hâzi selâfi mesaile vel ameli bu dört şey bu üç meseleyi öğrenmek ve bununla amel etmek nedir? vaciptir dedik ki vecibu ala kulli müslüman her müslümana vaciptir yani diyoruz ki yine tekrar el vücub huvellihum yani vaciptir yani lazımdır dikkat edecek olursan burada müellif rahimahullah diyor ki her müslüman erkeğe ve kadın en başta ne dedi İ'lem rahimekallahu ennehu yecibu aleyna Bil ki Allah sana merhamet etsin Üzerinde şu vaciptir dedi ilk kısımda kitabın başında burada her Müslüman erkeğe ve kadına vaciptir şimdi ilk başta bizim üzerimize vaciptir dediğinde zaten buna Müslüman kadın ve erkek bilmiyordu peki burada neden ayırdı Müslüman erkek ve Müslüman kadın lafızlarını özellikle ayırdı ki Müslüman, Müslüm erkek Müslüman efendim ben Müslüman neden ayırdı bunu bunun sebebi var tehdit, tehdit deriz ki bu tehdit bazen bir şeyin tehdidini de devam etmek için tamam mı? tutup bunu e, e, direkt cinsleri muhatap alarak söylenebilir bunu Allah Azze ve Celle Kur'an'da da bunu bir yolu izlemiştir mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da baktığınız zaman ey Müslümanlar ey Müslümanlar der ya eyyâlezine amenu der mesela ey iman edenler e, iman edenler de günde buna bayanlar da giriyor mu? Giriyor. Erkekler de giriyor mu? Giriyor. Ama bazen Allah Azze ve Celle de, ne der? Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler. Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler. Mümin ve müminat. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Bazen ayırır. Halbuki Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amene dediğinde ey iman edenler kibirde iman eden kadınlar ve erkekler demediği halde ne yapıyordu? Buna bütün herkes mükellef olan herkes ne diyordu buna? Muhatap oluyordu bu arada ya eyyallezine aminu diyordu yani Allah Azze ve Celle şöyle de diyordu hiçbir zaman bulamazsın şöyle dediğini ya eyyühellâti amenne mesela ey iman eden kadınlar değil mi? ama bazen bakıyoruz Allah iman eden erkekler iman eden kadınlar Müslüman erkekler Müslüman kadınlar diyor neden? tehdit bağımdan diyoruz. tamam böyle edemiyorsun da e, e, bu maruz bir şeydir yani karşı tarafa erkeğe farklı lafız kullanırsın bayana farklı lafız kullanırsın mesela erkeğe en dersin sen bayana en dersin arkaya entüm dersiniz siz bayana entüm ne dersiniz siz gibi E şimdi burada da böyle Müslüman erkek için Müslüman Müslümetin bayan için Müslüman bunu Allah Azze ve Celle bazen erkek zamiri kullanıyor ya eyyellezine amenu bak erkek zamiri ya eyyühellezine amenu erkek zamiri kullanıyor buna kim giriyor harfiz şey. şöyle bir şey de kullanmıyor ya eyyellezine amenu veya eyyühellati amenu mesela ve iman eden erkekler ve iman eden kadınlar da diyor burada Allah işte bazen bu ayrımı yapıyor lafız olarak bazen yapıyor yaptığı zaman tehdit var hani düşün kendi topluluğa da e, bir hitap ettiğinde bir konferanstasın ey kardeşler dediğinde bunu herkes bilmiyor mu? diyor ama bazen mesela karşı tarafı böyle özellikle muhatap alıp dikkatini çektirmek için mesela ey Müslüman bacılarım ve kardeşlerim mesela e, şeklinde konuşabilirsin değil mi? Türkçe'de de kullanılıyor şeyi beyan edin o zaman dikkat edin bakın Muhammed İbn Abdülhab demek ki Risalelerinde nasıl ilmi lafı var o yüzden muhtasar kitapların özelliği budur zaten az lafı söyleyip çok şey kastırmış o yüzden bu alimler e, peygamberlerin varisleri olduğu için bak peygamberin ne diyor cevami el kelim verildim bunlar ne demek cevami el kelim yani kısaca tabiri caizse kaba bir tabirle az şey söyleyip çok şey kastırmıştır bu çünkü Allah Azze ve Celle öyle bir belagat vermiştir ki kişi mesela saatlerce konuşur bizim gibi biz aile gibiyiz demiştim saatlerce konuşuyoruz iki mevzuyu karşı tarafa anlatabilmek için ama Allah Resulü çok az konuşurdu ve çok şey kastederdi ve insanlar da bunu anlardı ama bunu en çok anlayan en çok bu istimbatı çıkaran ki bunu istimbat, istibdal, istifrat vesaire bütün isimler veriyorlar abi en çok yapan alemlerdir bunun hükümleri çıkarabilir o yüzden bu meselede de böyle e, alimler nasıl ki peygamberlerin varisleri olduğu için bundan dolayı bu alimler Resulullah'ın sünnetiyle istihar ettiği için tabiri caizse ondan biraz nemlenmişler bu e, konuda yani bir senere olarak artık o böyle kabiliyeti kendi e, kendi böyle kalplerine giydirmişler tabiri caizse az kelime Kur'an'ı çok şey kaptırıyorlar o yüzden muhtasarlardan mesela bütün muhtasarlar ediyorlar bak görüyorsun mesela bu usulü selası 5-10 sayfalık bir kitap birini haftalarca mesela şah edeceğiz e neden çünkü meseleleri muhtasarları öyle bir kullanmış adam bu da anlıyor ki Muhammed bin Abdülyahav'ın kelimeleri lafızları ve söylediklerindeki istimbatlarının gücünü anlıyoruz böyle Muhammed bin Abdülyahav Allah kendisine anlatmasın Allah bizi cennette onunla konuşuyorsun inşallah cennete girmiştir inşallah biz ona da razı Allah alimlerimize rahmet etsin Allahın onların yolundan ayırmasın Allah onlarla beraber etsin Allah'ın sağlık etsin Ta'alun hazı selasin vesaire vel amel edihinle Bununla amel etmek Dikkat et İlk başta Muhammed bin Abdülhak Subhanallah bak yine lafızlarıma tutalım Muhammed bin Abdülhak Selim lafızını dedi dedi ki e, bize dört şey vardı birincisi ilim sonra amel bak bize de onu kullanıyor diyor ki diyor ki güzel kardeşim tabi tabiri ey Müslüman kardeşim bacım da ey oğlum tamam mı? bize bu üç şeyi bilmek bak yine bilmeyi kondur vel ameli bizimle ve bu üç şeyle ne yapmak? amel etmek bak yine önce ilmi bitirdi sonra ameli bitirdi görüyor musun tersize lafı değil mi? evet ee, şimdi bu üç şey ne? bu üç şeyden bahsedelim de üç şey şimdi daha söylemedi onları bu üç şey şöyle kaba olarak birinci konu tevhid-i biraz önce sonra uluhiyet ve bera vel vera vel bera vel vera tamam bu da zaten uluhiyetin içinde var uluhiyetin içinde uluhiyetin üç şey dedi ya üç şey amel et yani amel itikadını bu bunlar şimdi ee, diyor ki bu yecibu ala kulli muslimin ve muslimin her müslüman erkeğe ve müslüman kadın ancak burada bir kayıt getiriyor mükellef olacak mükellef çünkü bu bunu illa müellifin e, beyan etmesi gerekiyor yani mesela insanlar e, namaz kılın dediğinde medisin kılın dediğinde bu herhalde bir çocuğun girmediği anlaşılıyor diye mesela bunu illa muhtetel olduğu için illa bak buradan mükellefi kastediyorum şu bu demesine gerek yok bizim, bizim gibi aklı başında insanlar bunu anlaması lazım çok açık evet. evet. şimdi e, tabi mükellef mükellefiyatın alimler çeşitli şeyler söylemişlerdir mükellefin alametleri nedir yani işte derler ki mesela e, ihtilam olmak erkeğin işte kadının işte hayız olmak veya işte kadının tarzının etrafında veya erkeğin zekanın etrafında e, kılların çıkmaya başlaması bunların hepsi nedir e, bulu veya 15 yaşına bu alametler görünmesi 15 yaşına mesela bir insanda İslam yok e, ondan sonra yani, mesela bir kadın düşündü hayız değil hayız olmadı daha tamam tercüme tarafında da mesela kızlar çıkmadı ama bu kadın 15 yaşına geldi bu bulu Şam'a ermiştir bunu daha bunların münasebetini aslında ne yapacağız? kısadan çok bunu kabul olarak söylüyorsun Dedi ki bu üç meseleyi bilmek bununla amel etmek Şimdi ne dedi üç mesele? Diyor ki Rahimallah el-İlan birincisi Dedi ki Rebi diyor işte ondan biraz bahsedelim Ennallâhe halakana Allah bizi yarattı vermiştir ve razakana ve rızık vermiştir bize ve lem yetbitme hemelen bizi hemel bırakmamıştır başıboş hemel kelimesi biraz ilmi güzel bir Allah onu biraz açacaksın aslında ama şu cümleyi tamamlayalım الأولى birincisi أن الله خلقنا Allah bizi yaratmıştır ve razakana bize rızık vermiştir ve lem yatırıkna hemelen bizi başıboş bırakmamıştır bel bilakis ersele ileyna rasulen bize rasul yollamıştır onun atazı işte kim bu rasule itaat ederse dehale bir cennet cennet edilir ve men atazı kim bu rasule isyan ederse dehalen nara ateşe girer nedir bunun e, delili diyor ki Muhammed bin ve delilü kavlu teala Allah Azze ve Celle'nin şu kavli delildir ne? İnna erselna ileykum rasulen şahiden aleykum biz size size şahit olan Resul göndermiş kema arsalna ila firavuna rasul firavuna yolladığımız gibi yolladığımız rasul gibi hani biz nasıl firavuna rasul yolladık size de şahit olan bir rasul yolladık sonra bizi ilgilendiren ayetin e, yorum olası Fe'asa Fir'aun'un Resulü Fir'aun Resulü ne yaptı? İsyan etti Fe'akadnahu Biz de onu yakaladık Ahven vebiyle şiddet kuvvetli şiddetiyle şiddet onu ne yaptık? Yakaladık Bu vebiyle çok ünlü güzel bir Resulullah ondan Şimdi bu cümleyi anladık Muhammed İbn Abdülhamid Şimdi başa dönüyor cümleyi ve şahit ediyoruz Bize de bu أن الله خلق ما ورزق ما rızıklar yarattı bu hangi mevzuyla alakalı tezgahsen rububiyette değil mi? şimdi bak şimdi burada iki şey zikrediyor yaratma ve rızık olmak er rızkı vel halkı yaratma ve rızık olmak şimdi bunu alimler ne diyorlar anne metan tüm daha kabine vermişler anne metan birincisi ne iki diyoruz yani nimetil imda e, nimetil icad ve nimetil imdat demişler icat nimeti yani var etme Allah bizi yoktan var etti bu nimeti verdi buna nimetil icat deniyor şu şöyle konulur icat etme bir şey diyor ki buna nimetil icat icat nimeti ve nimetil imdat imdat nimeti imdat imdatı da kullanıyoruz yani başına bir felaket gelir evin yanıyor camdan bağırsın imdat diye çok tamam mı bunun gibi Türkçe'ye de koymuyoruz ama Arapçada bunlar aynı lafızlarla gelmiş nimetil icat ve nimetil imdat icat nimeti ve imdat nimeti bak Alan abi meseleye bak bir kavram şimdi Allah bizi yarattı bizi, bizi yarattı şimdi bu nimet mi bizim kim nimet peki madem ki Allah Azze ve Celle bizi yarattı bizi yaratmasıyla baş başa bıraksaydı hemen bıraksaydı bizi yani başı boş cennet olur muydu? Olmazdı. Bir dakika azab olurdu. Açlıktan ölecekti. Gidecekti. Telak olacaktı. Hiçbir rızkın yok. İşte o imzada bir de imdat verdi bize. Yani rızık verdi bize. Ona rızık verdi. Ne oldu? İcadı destekleyen ve icadın devamiyetini sağlayan bir deme geldi imdat. O da rızık O yüzden buna ne diyoruz? Anne emek. Birinci neydi nimetin? İcat. İkincisi nimetin? İmdat. Böyle bu kadar. Sonra bak dikkat et Muhammed İbn Abdülhamid'in lafızları Subhanallah bak Sonra diyor ki Vela, Ama bu da öğretmiyor Ya sana Nimeti halk ve nimeti rızık Yani yaratma ve rızık nimeti geldi Ya senin sonun helak olduktan sonra Veya sonun cehennemlik olduktan sonra Veya bir milletin sonu bittikten sonra ben ne yapayım bir nimeti Sen hayatında ne görmesen abi muz diye bir şey arzu eder misin? Etmez. Ama muz ki, şey o kadar çok hoşuna gitti. Sonra mahrum oldun ne olur? Daha çok zorun o yüzden Allah'ın bize yaratması ve rızık vermesi sonra da bizi başıboş bırakması bizim için kötü olurdu. Haşa bu biraz e, Allah'ın zulmü olurdu ki Allah bundan münezzeh olacak. Hmm o yüzden Muhammed bin Abi Vahab bırakmıyor diyor ki yalan hemen? Muhammed'in bu böyle bırakmadı böyle bıraksaydı bunlara nimet denmezdi çünkü sonu bir kere bitecek helak olacak o yüzden alemden ne de itilaf etmiş münafıklar ve kafirler cehennem arkasında kıyamet arkasında cehennem arkasında diyorum kıyamet arkasında bunun için suatı münakaşa yapacak çok e, münakaşalı münafıklar ve kafirler Allah'ı görecekler mi görmeyecekler bazı öyle sünnet alimleri görecekler demiş cennette cehenneme girmeden önce, ben cehenneme girdikten sonra biraz şey olacak ayrı ama e, şey arasında kıyamet arasında gözlük mü görmeyecek mi kafirlerin bazı alimler diyor ki görecek vesaire ve diyorlar ki bunlar işte görmesi onlar için daha kötü olacak sonra ebediyen bundan ne olacak mahrum olacak e, vesaire şimdi bunu özür demedim Allah Azze ve Celle yaratsa ve rızık verse sonra bir bundan mahrum olacak sen doğum istersin yoksa hiç doğmamayı istersin hiç doğmamayı istersin neden? çünkü bu sonuç onun cehennemlik olursa ne olacak? değil mi? keşke ben toprak olsaydım demeyeceklerim zaten ya leytenetim tutuyor Allah bak bunların hepsi böyle işte Muhammed İbn Abi Vahhab diyor işte böyle bırakmadı yelen yetmek merhamada bizi hemen başı boş bırakmadı bilakis bel arsele ileyna Resulüm bilakis bize Resul yolladı ki ona tabi olalım ki cenneti de görelim mümin nimet olsun Değil mi? Bilhassa o nimet bir şey sonra bize azap olmasın Tamam Şimdi burayı anladık Şimdi lan yatırma hemelen kelimesini kullanıyor Mahmud ibn Abdullah hemen kelimesini Şimdi bu hemele bir Türkçe'de başıboş verilmiş Manasını verilmiş Böyle güzel bir manadır aslında ancak Hemel İbn-i Faris'in dediği gibi İbn-i Faris bizim Arap dil edebiyatı alimlerimizden Arap dili edebiyatına isimli altın ahli yazmış yazdırmış nadir insanlardan. nasıl işte Sibe'ye var, i̇bn var değil mi? Ee, Ezberi var vesaire Tuzbullu Gatı değil mi? Ee, işte Bistanul Arap değil mi? vesaire bunlar bunlar hepsi bizim içinde bir ee, e, kaynak sözcüklerdir şimdi hemen, hemen kelimesi benim okuduğum şey İbrahim Halil'le çok dehşet anlatıyor e ben bunda İbn tarife de döndüm bunlar ve İbn Faris de e, İbrahim Halil'e yakın bir şeyler söylüyor ve şimdi dönmesin güzel bir şey var şimdi burada bak hemen nedir aslında şimdi Muhammed Abdülhak ne diyor ben diyor tutma bizi terk etmedi hemen hemen olarak terk etmedi şimdi İbn Faris diyor ki hemen o tahliyatı beyne şeyi ve beyne nefsi bir şey ile kendi nefsi arasını boş bırakmaktır arasını ayırmanın içindir takviye yani bir şeyle kendi nefsinin arasını yapmak boşaltmak Hı? Ar arasını boşaltmak mesela dersin ki hemel kelimesini kullanırsın dersin ki ehmel tuş şeye bak hemel kelimesi ehmel hemel eh, ehmel tuş şeye tamam mı dersin mesela yani ne demiş olursun yani ey halleytu beynehu ve beyne nefsi mesela dersin ki bir şeyden ehmel ettim yani onun maramı ne yaptım boş bıraktım işte oraya göre oraya göre ihmal nereden geliyor yani kendi kullandığımız Türkçe tabirin de ne manasını geldiğini bildik Araplar bize ne yapıyor tabir ederse Türkçe söylüyor neden çünkü Türkçe'de çok Arapça kelimesi var Osmanlı döneminden daha çok şey var. tamam şimdi mesela bak geçmişte çobanı olmayan başı boş olan tabi gerçi yabani olan derelere e, ne için vermişler biliyor musun Araplar hemen başı boş ya bak görüyor musun nereden geliyor yani şimdi böyle benzer adamlar bu bilgisayar cihazımız enter basıyor ya bu enter klavyesi olan bu cihaz bak bilgisayar demiyorum şimdi bir tane cihaz var ekranı var klavyesi var masası var biz buna topla, toplu da kasası var bizim şimdi hafif vesaire bir sürü ıvır zıvır var bu parçaya komple ne diyoruz Bilgisayar. sayar peki e, bu cihaz bu bilgisayar olmadan önce hiç yokken icat edilmeden bilgi kelimesi var mıydı? vardı sayar kelimesi var mıydı? vardı bir şey saymak dediler ki böyle bir cihaz yaptılar dediler ki bu ne işe yarıyor enter'a bastığımızda ne yapıyor bilgiyi sıfır sıfır o zaman bunun için ne oldu bilgiyi tamam şimdi böyle şeyler çağrıştırarak ne olmuş ee, bir şeyler e, bir şeyler silahlandırılmış tamam mı? şimdi geçmişte Arapların eski e, Araplar başıboş deveye sahibi olmayan deveye hemen derlermiş neden çünkü onunla sahibi arasında bir bağlantı yok bir sahipliği yok başıboş yani anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden işte Türkçe'deki izmal de bundan gelmiş mesela diyorsun ki ya sen çocuğunu izmal ediyorsun yani ne demek? yani çocukla kendi alanı tabiri caizse boş bırakıyorsun yani tahriyeti beyne nefs, nefsite ve beyne veredik yani kendi nefsinle çocuğunun arasını boş bırakıyorsun İşte Allah bunu yapmamıştır diyor Muhammed Nazlı'da Rabbi ben kullarımı yarattım artık aramız kıyamete kadar ilişki kesildi başımız boş ne haliniz varsa görün bir de zaten bunu bunu Allah Azze ve Celle de ne diyor özellikle bunu beyan ediyor Kur'an ne diyor Eyahse bir insan emniyet ortasıda İnsan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? O yüzden hemen kelimesinin önüne sıra bak Muhammed İbn Abdülhak çok güçlü bir ibareler o yüzden mesela e, bazı Muhammed İbn Abdülhadi tanımayan ve ona düşman olan ve hayatında kitabını okumamış günümüzde yaşayan elinden uzak bazı cahil insanlar tutuyorlar Muhammed İbn Abdülhadi'ye söylüyorlar Giteyni'ye söylüyorlar hiç kitaplarını okumadıkları halde dönmedikleri halde hiç kitaplarını bir insan tutup düşmanlık etmese de ki yani Muhammed İbn Abdülhadi'nin böyle küçük, küçük muhtasaları var kitapları var e, zannedersen pek bir e, ünlü olmayabilir hani ortada çünkü bir şey yok hani bu yine bir derece lazım buna bir şey demez ama adam kitaplarına dönmüyor ve hiç bakmıyor cahillikle suçlanıyor işte bu kişinin neyden kaynaklanır cehaletinden kaynaklanır bizim bir e, e kardeş vardı ya diyor ki Muhammed İbn Abdülhamid'in kitapları çok mutlaka herhalde çok böyle bir ünlü yok şey yok ben güzel kardeşim bak e, Dersen bir gün oturalım Muhammed İbn Abdülham'ın kitabını istediğin yerden bir konu seç Senle bir ders yapalım bak ben sana anlatayım Muhammed İbn Abdülham nasıl bağlayan konu nasıl için baklara diyor vesaire Sonra ona ben bir kaç şey anlattım falan hakikaten haklısın ya böyle bilmiyorum vesaire O yüzden aslında hatta bir kısa anlattım hatırlarsan bir, bir, bir alim 2-3 cumayı yani alim diyorum bir e, tarikatın içerisinde Hindistan tarafında bir şey Pakistan tarafında Cuma hutbelerinin 3 beş haftasını Muhammed bin Abdülvahhab'a sövmeye ayırıyor tamam mı? İngiliz şu kap, şu kitap sayının kaplarını yırtıyor bütün kısmını Siz önüne söylüyor Adam da ya ne güzel kitapmış Sonra diyor ki işte kısaca anlatıyor tabii İşte bu senin söylediğin adam diyor insanlar Tamam mı? Bunu söylüyor İyi insanlar Herkes zaten tındır Yani sen Türkiye'de Muhammed İbn Abi Vahhab dediğin zaman Vahabi, sert adam insanlara düşman adam işi gücü kırmak, yıkmak, bağırmak, çağırmak, çağırtır, müşrik demek ya subhanallah Bak musunuz ya bak nasıl başlıyor hangi sizin müellifiniz sizin o zannettiğiniz hangi alim gelmişti bu tür ibadeler kullanmış ne bir eylem rahmetallah değil ki Allah sana merhamet etsin bize şu da şey bilmek vacidir sonra geliyor burada diyor ki burada ne diyor sonra geriye ne diyor devam ediyor diyor İ'lem tekrar diyor ki rahimekallah yine başlıyor Allah sana rahmet etsin her Müslüman kadına Müslüman erkeğe şunları bunlar vardır anladın mı? şu insanlarda hep ne var? zam var ve ön yardım Allah Muhammed'inden bu yapalım mekanını cennet eğer Allah Azze ve Celle'nin şifa hakkı vereceksin cennet edecekse İnşallah Rabbim'in şefaatini cennet edecekmiş أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا bizi rızık verdi ve bize hemel bırakmadı sonra buna ne bir neyi delil getirmişti inna ersenna ileykum rasulen biz size rasul olalım شاهدا عليكم üzerinize şahit olun Sema ersenna ila firavuna rasule Firavun'a yolladığımız Fe'ata firavunur rasule Firavun ne yaptı rasule ne yaptı? İsyan etti Fe'ahaznahu biz de onu yakaladık Ahzen ve bilen şedid bir şekilde yakaladık Şimdi bu ve bil şedid diye tercüme ediyor Ama bunun da hemen ilgili ünlü böyle bir kelimedir Onu da anlatacağız birazdan ama ondan önce şöyle değinmek istiyorum şimdi ayette ne diyor hatta firavunur Resulü firavun ne yaptı Resulü ne yaptı İslam şimdi İslam kelimesi İslam etmek yani masiyet diyoruz ya diğer bir şey masiyet şimdi masiyet iki kısımdır masiyet-i kufrun ve masiyet-i ee, masiyetin e, hiye dine kufrun bu türlüyle kullar kullanır alimler yani küfür olan masiyet ve küfür olmayan masiyet nasıl büyük şirk küçük şirk büyük nifak mutlak büyük bidat küçük bidat mı? büyük mahzul küçük mahzul bunların hepsi Kur'an ve sünnetten dışında şimdi bazen Allah Azze ve Celle masiyeti zikreder bununla dinden çıkarmayan masiyeti bazen de masiyeti zikreder bununla ne yapar? dinden çıkaran masiyeti şimdi mesela örnek verelim Kur'an'dan mesela küfür olan masiyet Allah Azze ve Celle şimdi ne diyor Kur'an'da bir ayet var diyor ki men ya'sillah ve rasulehu ve yeteabbe hududehu yudhilhu naren haliden fiha kim Resul'e isyan e, kim Allah'a isyan eder Allah'a ve Resul'e isyan eder bak masiyet eder isyan masiyet aynı kelime kim Allah'a ve Resul'e isyan ederse yani ve hudutlarını sınırlarını aşarsa Allah ne diyor ayetin sonunda onu ebedi cehenneme koy Alevi cehenneme kim girer önce? Kafir O zaman bu, buradaki isyan neymiş? Büyük isyan Küfür olan için Şimdi bak başka ayette Allah isyanı kullanıyor ama küfür olmayan için Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki Şöyle e, bu Ali İmran suresinde diyor Hatta izah teşhidim Ve tenazaatın fil emri Asaytun ba'di arakum nasibim Yani diyor ki zaafa düştünüz tamam mı zaafa düştünüz yani peygamberin emri içinde tartışmaya e, kalktınız yani böyle çelişkiye düştünüz diyor arzularını şey size gösterdikten sonra zaafa düştünüz diyor Allah Azze ve Celle bunu kim için söylüyor bak şimdi aç şimdi Ali İmran suresi 152. ayetini aç ayeti baştan bu ayet bu okçular tepesine yerleş, yerleştirilip de yok mu buradan sana getirin aç bir şey 152 Ben öncelikle bir söyleyeyim bu ayet bu ayet okçular tepesinde anlaşmazlar için bu okçular aralarında anlaşmazlar için değil mi? çoğu işte 10 kişi kaldı vesaire bunlar ne oldu aralarında anlaşmazlar işler ganimiyet bir iki bir böyle bir vesaire kısayı biliyoruz bak onlar hakkında bunlar kim o zaman? sahabeler doğru mu? bak sahabeler hakkında Allah Azze ve Celle ne buyuruyor o ayet oku Allah'ın izniyle düşmanlarını öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah azladığınızı galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği ölüm konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Yani, evet dünyayı sürdür suyumuz da vardır ahireti ikiyemiz de vardır sonra Allah deneye çıkıyor onlardan onları mağlup etmekten alıkoydu ve al yönetimini bağışladı zaten Allah müminlere karşı çok müthişkardır şimdi ne diyor bu ayette isyan etti evet. kime diyor bunu? sahabe sahabe sahabeler Allah senden razı olmuş küfre mi girdiler? yok buradan ne anlıyoruz biz buradaki isyanın kafir olmadığını anlar şirk şan olduğunu anlar o zaman bunun davetini nasıl anlarız bir şey Kur'an'da mahsur geçtiği zaman büyük mahsur mu küçük mahsur küçük küfürün büyük küfürün küçük küfürün büyük küfürün bunların bir sürü karimleri var bu karimlerden bir tanesi de siyah silah olayıdır tamam mı? siyah silah bakarız mesela önceki okuduğumuz ayetin siyah silahına baktığımızda ne diyor sonun ne olduğunu söylüyor cehennem o zaman buradaki isyanın büyük isyan olduğunu bu ayette namlı küçük isyan neden? çünkü bahsedilen kim? sahabede görüyor tamam bu mesela bir kavramdır tamam şimdi burada şey var e, Muhammed İbn Abdülvahab ayetle istişhad ederken dedi ki ayette ne dedi fe asla firavunur resulde firavun ne yaptı resulde isyan etti fe akhazinahu akhzan ve bilen buradaki firavunun isyanı ne? küfür büyük isyan tamam bak siyah da bunda biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık haklıyor musun yoksa siyah sivakanın beyan edeceğim فَاَخَذْنَا bu akzam oldu ve Allah ve Resul'ün belagası öyle Yılmaz Şahin'in belagası gibi berbat değil Ahmet'in Mühür'ün belagası gibi böyle berbat değil Allah Azze ve Celle kullandığı her lafızın delalet ettiği son derecede delalet ettiği en husna manası mevcut yani Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin kelamı hiçbir şeyle tesavi edilmez o yüzden e, Kur'an-ı Kerim subhanallah acayip yani her cümlesi her kelimesi bir ilme bir fıkha beraber o yüzden Allah Azze ve Celle niçin e, tahaddi ve zahar getirin bakalım benim için yoksa bir ikisi mi bir ayet yazamaz mı yani şey bir şey yazıp da bu al işte yazdım diyemez mi ama Allah bundan ne kastır yani siz de benim gibi bir cümle oluşturun ne kastır yani tamam bak bu azazı yapsın bir yere ne yaparsın biz hangi kitap olursa olsun e, Kur'an'ın sahibi düşünmek dışında Resulullah'ın sahibi dışında ne oluyor hatalar mutlaka çıkıyor anlatabildim ama Allah'ın Kur'an'da hiçbir şey bulamaz hiçbir şey bulamaz evet. Şimdi de diyor Allah Kur'an bu ayette Akadına bu akran ve değiller Biz Firavun itaat e, masiyet ettiği zaman ne yaptık biz onu Vebil bir şekilde yakalım Şimdi vebil şedid demektir Şediden yani vebilen yani şediden Yani şiddetli bir şekilde yakalım Şimdi vabil Şimdi e, vebila vabilden almış Vabil dedik ki el vabil huve şiddet Vabil ne demek şiddet O yüzden şiddetli bir şekilde yakalık diye tercüme evet yani şiddet denir ve ma yeşukku alel insan ve insana meşakkatli gelen şey demektir aslında bize diğer bir tabirle vabil kelimesi o yüzden diyor ki vebal vabil şiddetli her şey için kullanılan bir kelimedir yani sen bir şeyin şiddet olduğunu gördün ona vabil ismini verebilirsin ha, ama öfte kullanılmış kullanılmamış o ayrı bir tamam mı? kullanılmış kullanılmış o ayrı ama vuku bulan her şiddetli şeye biz ne diyebiliriz? Vadim diyebiliriz. Hatta bak Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela işte bu hani infak edenlerden falan bahsediyor onların mesela e, derecesinin ezilerinden falan bahsediyor işte Bakara suresinde falan diyor ki kemeseli cennetin bi rabiyetin asabeha vadin yani bunun misali diyor yani bu hani infak ediyor vesaire yüksek bir tepeye ne olmuş adil ifade edilmiş tercümeye bak ne der bol yağmur çünkü Araplar bol yağmura ne ismini vermişler vabi neden ilgi şiddetli olduğu için görüyor musun bak Arap böyle oluyor bak vabi kelimesi geçiyor arkada bakın keme kemefeli cennetin bir rabiyetin esabeha vabi yani bunun durumu neye benzer yüksek bir tepeye benzer ki ona bol yağmur ulaşmıştır bol yağmur isabet eder işte bu bol yağmurun e, Arapçadaki buradaki ismine ne, ne şekilde gelmiş vadır. E, bir ayette ne gelmiş? Şiddetli bir şekilde yakalamak. İkisi de vardır. Ama onda şiddetli bir şekilde tutup yakalamak burada bol yağmur. Neden? Çünkü Arap ne yapar? Her türlü şiddetli bir şeye vadır ismini vermişlerdir. Bu da neyle yine tayin edilir? Siyah, sibat ve başka maddelerle medikasyon sesiyle vesaire. O yüzden e, mesela yani Allah Azze ve Celle mallarını Allah'ın e, hoşnutluğunu kazanmak için ve nefis, e, işte, nefislerinde olanı sağlamlaştırmak, tespit etmek için değil mi? E, dağıtanların durumunu işte yüksek bir tepede e, bulunan ve kendisine bol yağmur düşen, iki kat veren bir bahçenin durumu e, gibidir vesaire tam. o öyle bir bahçedir ki ona bol ona babi hitap etmiştir yani bol yağmur Allah da Firavun'u babil olarak almış yani şiddetli bir şekilde yakalamış tamam bunları da anlıyorum şimdi bak eğer bu ıslahları şimdi sen Arapça öğrenmiyorsun burada ayetten bir dakika düşünün bu ıslahları an, tut edemediğin zaman hmm, tut edemediğin zaman birçok şey sana işgal olabilir çünkü neden? Şimdi bir ayet, diyelim bir ayet işte. o, o ayet hakkında bir hadis yok. Ne Mesela bir zaten. Şimdi bu bir şekilde münakaşa edilebilir tamam mı? Evet. Bu ıslahları fıkh edeceksin ki meselelerin içinden ne yapabilirsin? Çıkabilirsin. O yüzden bu insanların ne tavsiye ediyor her zaman celalini mutlaka mesela tefsir olarak okuyun. Şeyh Sadi'yi mutlaka ne yapın? Tefsir olarak okuyun. Neden? Sen bu İbn Kesir'e biraz geçiş yaparsan anladığını zannedersin anladığını zannedersin ne yapacaksın? celalini geçeceksin önce ilk mesela bir yüzün nakkaşı okuyan bir insan Arapça öğrenmiş vesaire yapacak? Yüzdeli alemde ona benzer bir kaçır okuyacak Sade çünkü bunlar sana ne kelimelerin fıkıhlarını veriyor Sadeli bir altyapı veriyor sağlam Seni böyle bir şey. ondan sonra sen zaten üzerine izin bina edebilirsin Aksi halde böyle karma karışık anladığına zannedirsin Zaten e, şey Zelale'nin e, tesadüf falan onlarda hadis falan bulamazsın çünkü onların usulü talebeye bunu vermek tamam mı? Çünkü tevhid çok hadislerde açıklamıştım Sana bunu verir Celal'in tamam mı? Yok mu Celal'in hataları? Yani ikinci kitaplarda İmam Suyut yazmış oldu İki Celal Celal'in olmuş iki Celal Bunlar yazmış Hocası tamamlamış Ne yapmış? Ama mesela günümüzde var alimler mesela Celal'in ufak bir noktalar yapıp hatalarını belirtiyor Öyle alıp okumuş Celal'in mutlaka mutlaka okunması lazım Türkçe'de çevrilmiş şimdi e, bunu anladık akadına bu aklın ve duyulanız Allah'ın o zaman birinci neymiş abi Allah bizi yarattı bize rızık verdi bizi başboş bırakmadı bırakın bize vesile olur kim ona itaat ederse cennete girer kim ona isyan ederse ateşe girer isyan ettiğinin ne Firavun bu kısa şey e, örnek verdi yine Allah ve Nezat'ın Kur'an'da diyor ki وَمَنْ يُتُمَ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ سَادَ فَوْزًا kim Allah'a e, ve Resulüne itaat ederse e, azim bir kurtuluşa ne yapmıştır diyor zaten ermiştir şimdi devam edelim e, ha, e, bir de şey burada e, subhanallah bu ayetle alakalı İbn-i Kesin müthiş bir şey var subhanallah Şimdi diyor ki akadına bu akdan ve bila diyor ya biz Firavun'u yakaladık Resul Efşan'ın Şimdi Firavun kime Efşan'ın Onun annenin Musa Doğru mu? Musa Aleyhisselam Şimdi geçmiş ümmetlerin başına hemen isyanlarından dolayı telak ediyor değil mi? Biz de geciktirdik Şimdi bak İbn Tepe öyle bir şey kullanıyor ki yani diyor ki Muhammed ümmetinin ben biraz mana olarak anlatıyorum yani Muhammed ümmetinin kalıyor ee, yani o zaman bütün insanlardan bizim çok daha bir kalıyor yani neden? çünkü onlar kime isyan ettilerde başlarına felaket geldi helak oldular Musa aleyhisselam biz isyan ederse kimizde? Muhammed aleyhisselam subhanallah ve Muhammed aleyhisselam Musa aleyhisselamdan çok daha faziletli eşref sahibi kıvamet sahibi o zaman biz çok daha helak olmuş düşün iki tane karşıda faziletli şey var sen ikisine de isyan ediyorsun hangisinin isyanda daha çok kötüdür? Hazretli olana Muhammed Aleyhisselam İmran İbn Musa Musa Aleyhisselam'dan daha fazladır Peygamber'e dua Neden? Tabi tabi onu diyorum, onu diyorum aynı yani o yüzden biz daha şey yani daha dikkatli olmamız lazım çünkü bizim peygamberimiz daha üstün en en en en fazla kim nebi kısmında icma var sonra İbrahim Aleyhisselam üçünde icma var ha diğer üç ürün azında işte İsa Musa ve Nuh Aleyhisselam bunlardan ihtilaf edilmiş Allah'u alem o yine aslında geldik zaten ama en fazla bütün nebi kısmında sonra İbrahim Aleyhisselam'da icma var dedik zaten kulla var işte kulla içinden Allah kimi halil edilmiş İbrahim Aleyhisselam ne o kadar şey başka halillerin bir kimse yok tamam kullanı kullan muhabbetin bir işte olsun yani muhabbetin ama için sıfatı anlatın var için sıfatı bununla alakası var çünkü tamam şimdi anlattım buraya kadar İki, birincisi ne Allah bizi başıboş verdi Resulü'nde hitap edildi şimdi Muhammed bin Abdülhab devam ediyor şimdi okuyoruz devam ediyor tercüme ediyor sonra şartlar Şimdi diyor ki vesaniyetin İkinci şey vesaniyetin anna Allah Allah, la yarda razı olmaz neden? En yusrake me'ahu kendisiyle beraber şirk koşulması kendisine şirk koşulmasını koşulmasına razı olmaz Allah la yarda Hani dikkat et Arapça şeylere ve tercümelere faydalı olursan Esaniyeti ikincisi Enne Allah Allah Allah muhakkak Allah la yarda razı olmaz ne? en ne me'ahu kendisine şirk koşulmasına me'ahu kendisiyle beraber şirk koşulmasına ahadın kim olursa olsun herhangi birisinin kendisiyle şirk koşulmasına ne yapmaz? razı olmaz fi ibadetinde neyde? ibadetinde la melekun mukarrem ne yaklaştırılmış bir melek yakınlaştırılmış bir melek Allah'a yakın olan melekler var Allah'a en yakın olan melekler mi? arşın etrafında olan ve la nebiyyun mursel ne de gönderilmiş bir anladı buna delil ne diyor şimdi ve delil kavluhu teala buna delil ennel mesacide lillah mescidler Allah'ındır فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحْوَنْ Allah'la beraber başkasına dua etmeyin o zaman birincisi neydi Allah bizi yarattı on, değil mi bize rızık verdi vesaire bu mu diyor sen birazdan İkincisi Allah kendisiyle beraber şirk koşulmasını ibadette affedmez buna bir yaklaştırılmış ibarelere baklamıyor mu bilakis yaklaştırılmış melek diyor ki hani o yaklaştırılmış şey idare edemeyeceksek yaklaştırılmamış tabiri caizse meleklere hiç idare edemeyecek bak idare bak ve la nebiyyun mursel ve ne de gönderilmiş bir nebi ne yapamayız bunlara? Buna, bunları Allah'a ibadete şirk koşamayız buna da delil ennel mesacide lillah mescitler Allah'ın Fela tebi'ûne Allah'a ahadın Allah'la beraber ne yapmayın kimseye dua etmeyin Şimdi İbare, ibareyi bitirelim Diyor ki Ennallaha la yarda Allah razı olmaz Neden razı olmaz? Kendisine şey koşulmuş Şimdi Allah'ın iradesi vardır Allah irade eder istemez ama Allah'ın iradesi iki kısma ayrılır şer'i irade ve kevni irade olmak üzere ikiye ayrılır yani kevni iradenin diğer bir ismi kaderi irade yani Allah ka kader olarak değil mi kevni olarak her şeyi dilemiştir kafirinin küfretmesini Firavun'un cehenneme girmesini Ahmet'in Allah'a sevmesini Allah istemiştir Allah istemiştir ama ne olarak istemiştir? Kevni irade kader olarak istemiştir bu kelime ilandır ama Allah şer'i olarak Ahmet'in şirk koşmasını Ahmet'in Allah'a küfür etmesini Firavun'un isyan etmesini istememiştir tamam ve Allah Azze ve Celle bunlarla beraber kula meşiyet vermiştir yani kul küfür ederken de iman ederken de kendisinde ne vardır meşiyet vardır ancak müstakil bir meşiyet değildir Allah'ın meşiyetine vardır şimdi bu kader mevzusunu ileride işleyeceğiz değil mi? ileride hem de böyle şeriatın izin verdiği sınıra kadar işleyeceğiz onun üzerine zaten geçemeyiz şeriatın izin verdiği noktaya kadar gidip izleyeceğiz izin verdiği noktaya kadar Resulullah'ın anlattığı sınırlar ötesinde anlatıyor onun dışına çıkamıyor çünkü kaderde aşırıya dalmak sınırı açmak insanı küfrelle getirir ama şeriatın izin verdiği noktaya şimdi bir izin ve hiçbir işgal kalmayacak Allah'ın ama böyle ki e, irade kaça ayrılır şer'i irade ve kevni irade olarak kaça ayrılır yani Allah kevni iradeyi diler ama ondan razı olmayan bilir şimdi örnek verelim kevni irade şimdi diyelim ki burada biz duyduk ki bir tane şimdi pencereyi açtık mesela aşağıdan ee, işte A isminde bir insan ne yaptı? Allah'a küfretti sövdü Allah şimdi Allah bunu istedi mi? İrade etti mi etti peki bunun iradesi e, şer'i olarak mı irade etti yani dini olarak işte de, evet ey insanlar küfredin şeklinde küfretmenizi severim bana hitap edin küfredin yani bu şer bu şekilde mi istedi dini olarak mı yoksa kader olarak mı istedi kader olarak istedi peki bu insan kaderi olarak istedi Allah bundan razı mı? Allah bundan razı mı? Değil, değil. Allah mı? O zaman şer'i olarak istediği şeylerden Allah bazen razı olur bazen olmaz şimdi iki tane çözümü olarak haberi olarak istediği şey örnek verin birincisi A isimdeki kişinin küfür örnesi küfür örnesi B B ismindeki kişinin de Allah'a zikredip La ilahe illallah demesi tamam La ilahe illallah tamam şimdi bu La ilahe illallah Allah şer'i olarak mı istedi Erhan abi? Kaderi olarak mı istedi? İkisi de şer'i olarak mı istedi? Dört kişinin la ilahe illallah demesini İkisindesinde hem şer'i olarak hem kaderi olarak istedi tamam mı? O zaman bir gün bir, bir adam duysa dedi ki kendi kendine yolda yürüyoruz la ilahe illallah dedi bunda iki tane e, irade birleşti Allah'ın iradesi Allah bundan çevre olarak yani ezelde yazmış bunu sonra bu adam söyledi ve bu adamda iki irade vuku buldu la ilahe illallah'ında iki irade vuku buldu şer'i olarak ötelim şimdi bir, bir adam daha dedi Allah'a söyledi tamam küfretti Allah dedi ki mesela işte ya Rabbi sen ne kadar zalimsin bana rızık vermedin tamam bu Allah ne yaptı şimdi estağfurullah bu adam ne yaptı küfretti Allah söyledi Sövdü biraz daha böyle Türkçe'de farklı Küfür daha düzgün bir tanesi Küfür Peki bu adam Allah küfürmesini istedi mi istemedi mi? Şöyle olarak istemedi. Ben hepsi bile tavsiye ediyorum. Şer'i mi kastediyorum kaderi mi? Çevmi'yi mi? Diğer geçin. Şey. Çevmi'yi kaderi bunlar aklına Çevmi kaderi böyle yapacak konu. Açıda kitaplarını. Çevmi olarak istedi. Şer'i olarak istemedi. Tamam. O zaman şimdi A'nın küfrü B'nin ibadeti ikisi de çözüm olarak istedi değil mi? Allah çünkü yani ikisinde çevre çünkü buydu, ikisinden ayrı abi ikisi peki bu çevre iradeden B'den razı A'dan o zaman yapılan şeye göre e, bakılır bakın eğer bir insan bir şey yaptıysa ona bakılır eğer bu kötü bir şeyse bu çevre olarak istedir bundan eğer iyi bir şey yapmışsa Allah'ın şer'i olarak istemiştir istedi bundan hem de evet. kendi olarak istedi o zaman şer'i istedi olarak istedikleri her şeyden ne yapmıştır Allah razı olmuştur şer'i olarak istediği her şeyden razı olmuştur kendi olarak istediği istediklerinin bazılarından razıdır bazılarından razı değildir tamam bunu anladık şimdi şimdi bak bunu neden söyledik şimdi subhanallah Muhammed İbn Abdülhamid'in lafızlarına bak Allah kendisine şirk koşulmasından razı olmaz şimdi maalesef ve maalesef kader mevzusunda sapmış kişiler ki bunlar geçmişte çıkan kadarmış sapmış kişiler diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi irade etmesi bir şeyi dilemesi yani diyor ki e, e, sevgi irade sevgi irade rızayı gerektirir diyorlar yani Allah bir şeyi kader olarak istemişse mesela Firavun'un küfrünü kader olarak istemiş kader olarak istemişse Allah Firavun'un küfrünü ondan razı olmuş Şimdi Allah e, istediği bir şeyden çevre olarak da olsa da istediği bir şeyden razı olmaması, e, e, razı olmaması diye bir şey söz konusu yani Allah bir şey istemişse ve o hukuku bulmuşsa ki o istediğine beraber bir şey hukuku buluyorsa Allah onu istemiştir çünkü bizim de yaptıklarını da yaratan kimdir? Allah hukuku bulmuşsa ne olur? Allah bunu bundan razıdır diyorlar tamam mı? diyorlar ki yani diyorlar ki e, diyorlar ki e, şer'i irade rızayı gerektirir mesela biz ne diyoruz ehli sünnet olarak diyoruz ki şer'i irade rızayı gerektirir yani Allah'ın şer'i dini olarak bizden istediği rızayı gerektirir tamam ancak Allah Azze ve Celle'nin her şer'i olarak istediği bir şey illa şer'i olarak vuku bulması şart mı? yani Allah Azze ve dini olarak bizden her istediği şey illa bu kılınması şart mı şart mesela Allah bütün kullarından istemiyor kendilerine iman etsin istiyor ama eden var mı? var etmeyen de var mı? var bak demek ki bazılarından bu kılınmıyor mesela Allah Azze ve iman etmesini istemiyor muydu? diyor etti mi firavun etmedi demek ki Allah verilen şer'i olay istedikleri illa olacak diye bir kadir ama kaderi olarak istediği her, şey, her zaman mutlaka vuku bulmak zorunda kaçamak yok Bunu anladık. O zaman Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak istediği her şey vuku bulabilir de bulmayabilir Şimdi ben bulmadım. Benim maddi durumumda hiçbir mazeretim yok hacca gitmiyorum. Allah bunu benden istiyor mu? haca gitmemi istiyor peki ben öldüm ölene kadar gitmedim Allah'ın istediği vuku buldu mu? bulmadı ama şer'i olarak istediği vuku bulmadı ama çevri olarak istediği vuku buldu neydi çevri olarak istediği benim hac yapmam o vuku buldu ama şer'i olarak şimdi o zaman Allah'ın dilemesi iki türlü Allah Azze ve Celle şer'i olarak ister vuku bulabilir de bulmayabilir de şimdi düşün ee, Amerika'da yaşayan A isimli bir hırsı Allah istiyor mu iman etmesini istiyor bitirebiliyor mu? bilmiyor öyle adam öyle bir cehennem öyle bir cehennem o zaman Allah Azze ve Celle şair olarak istedikleri bu kurun verilir sevgi olarak istediklerin her şey şimdi şöyle yapalım Hristiyan A, is, A isimde bir Hristiyan evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, yani göreceğiz zaten Allah diyor namaz kıl diyor mesela öyle namazı örnek veriyor iman edin diyor Allah çok şimdi iman, ve bir kere iman edin diyor zaten Kur'an'da yani iman edin diyor bizden istiyor Allah irade ediyor şimdi bak A isminde bir Hristiyan tamam mı? A isminde bir Hristiyan Hristiyan olarak ölüyor bu Allah Azze ve Celle bundan istediğine bu iman etti iman etti mi? etmedi peki Allah'ın iradesi yerine geldi mi? ha, o zaman tavsil hangi iradeyi kastediyorsun diyeceksin eğer şer'i iradeyi kastediyorsan Allah'ın iradesi gelmedi burada Allah'ın istediği olmadı yani olmadı Allah'ın şer'i olarak istediği olmadı bu adam için ama fevri olarak istediği oldu o yüzden Allah'ın fevri iradesi Allah dilediğini yapar Allah dilediğini ol der de olur işte bu fevri iradeyle alakalı kum kevni zaten oradan gördüm kum dedi oldu kum Ha? oldu o zaman Allah dilediğini yapamadığını yapar ama kaderi olarak dilediğini yapar işte şey bu bu Hristiyanın imma etmesini de isteyebilirdi kevni olarak ama istemedi hizmetinden dolayı bu küfür etmenin hükmetinden dolayı çünkü Allah'ın nesinde hakkı hikmet her şey hikmet ne? vad'a şey'i fi mevdu'u bir şeyi yerine koymanın ismidir hikmet Allah verdiğin yaptı yer yerinde biz o zaman göreceğiz vay be diyeceğiz hakikaten demek ki Allah bunu yapmış boşuna yapmadı bunun aklını vermedi ama çünkü hikmet var subhanallah görüyor musun nasları kimse def edemez ölümü sünnetin önüne Allah'a yemin ederim ki bütün kırkalar bir şey zorunda selefin önünde kıyamete kadar bütün fırkalar diş etmek zorunda selef kadar dünyada akidesini net bir şekilde ispatlayabilen maksalla hiçbir fırka yoktur olamaz ve tarih boyunca hep dört halifeden tut çünkü münakaşalar yine e, Ali radıyallahu döneminden bile başlamıştır halife döneminden tut Kabil tabi kabil İbn-i Teymiye İbn-i Kayyum İbn-i Kesir İmam Doğru vesaire günümüze kadar İbn-i Teymiye Şekalbani Binbaz vesaire bütün dünya bunların önünde bir bütün dünya bunların önünde ünlü olarak bir Allah'a yemin ederim ki bizim meşayihler bizim meşayihlerin önüne bazen münazara için böyle, böyle bir insanlar titrerdi titrerdi Allah öyle bir hayret vermiş gelir böyle gözleri ateş fışkırır böyle gelir ders halkasına oturur bir saat böyle bir noktaya bakar bazen bir noktaya tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır böyle mevzuya serek insanların önüne insanların önüne serer senin yüzündeki bütün işlerleri çözer oraya bütün kalkırlar öylemiş Allah öyle bir heybet vermiş insanlara evliya yani bu meşahitlerden kerametin gördüklerini gördük o kadar Allah Azze ve Celle bunlara ne yapmış? Söyletlenmiş. Tabi kerameti kişiden kendi böyle bizim anladığımız manada topluyorum böyle ben gösteriyorum bak şimdi Allah bilir onun eliyle bazı şeyler verir ki ben elhamdülillah öyle sünnet alimlerimizden surda birkaç kişinin şeyine şahit, şahit oldum bir tanesini çok net oldum öbürlerinde şükür yani Allah, öyle insanlar bunlar şimdi bu kadar mevsim dedim hatırlar olur ama burası tam yeri olarak değil şu an yeri değil kitapta ilerlememiz lazım asıl daha yeri tüm sıfat mevsimde ve bundan sonra işleyeceğimiz şeyde kitabı sevdikte daha çok açılıyor bu şey o zaman Allah'a varlık cevap hani böyle ödül olarak hani gerek duruyor beraber olmak için cevap orada hani mutfağlar mutfağın kendi firavun oluyor ya ama Müslüman küfür onlar bildiriyor ya onu gerektiriyor zaten gerektiriyor ya adam onu direkt olarak mümkün ediyor hani bunlara yapışmak mümkün ediyor adam onu öyle gidiyor diyor aslında son anında diyor bilmiyordu öldürmeyi öldürdü Bağlıda imanı da Allah Azze ve Celle e, çok üzerinde çıkarıyor İşte ala kulli diyor ki bir e, o zaman şer'i irade neyi gerektirir? Rızayı gerektirir sevgi iradenin içinde razı olduğu şeyler de var olmadığı şeyler var Ahmet küfür etti Allah bunu diledi razı olmadı Ahmet namaz kıldı iman etti Allah bunu diledi razı ama maalesef kaderli kafanlar ne diyorlar Allah Azze ve Celle'nin bir şey irade etmesi rızayı gerektirir o zaman diyorlar ki el iradetin sevmiye testelzimu el iradetin rıza şeyini irade rızayı gerektirir diyorlar bu ki bu batıl çünkü neden Allah Azze ve Celle'nin her istediği razı olduğu şeyi gerektirir Allah sıranın küfretmesini seviyorlar istedi ama razı oldu mu olmadı ne diyor Allah Azze ve Celle radıytu lekumul islami dinen din olarak İslam'dan razı oldum demek ki İslam'dan gayrısından razı olmadı ne diyor Allah Azze ve Celle tekfuru eğer küfrederseniz fe Allah'a ganiyyum ankum Allah size muhtaç değildir sizden ganidir la yerda li ibadeti kufur kullarından ne razı olmaz? küfre razı olmaz altına ey kaderiye de satmış insanlar almışlar diye anlatıyor el yevme etmeltu lekum dinakum bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve raditu lekumul İslam'a dinen din olarak sizden neyden razı oluyor? İslam'dan yani küfürden razı değil demek ki Allah Azze ve Celle bir şey dilemişse Hristiyanın Hristiyan olmasının kendine razı dilemişse ondan razı olmaya gerektirmez öyle kaderde sapmıştır tavır tamam mı? o yüzden bu maalesef bazı kaderde sapan fırkalara ne olmuştur? Bu konuda ne yapmışlardır bunlar? Satmışlardır. Demişlerdi ki rıza iradeyi gerektirir. Yani Allah Azze ve Celle'nin tecelli olarak istediği her şey kader olarak istediği her şey razı olmuştur şimdi kader olarak Allah istemedi mi ee, Filistin'deki Müslümanlar olsun kader olarak istemedi mi istedi ama razı mı Allah bundan bir Müslüman öldürün Müslüman razı mı kim bir mümini öldürürse imtihan ne olur haliden musalleden finnaz ebedi cehennem bunu tartışacağız bu e, işte haliler bunu deli getiriyor işte bak büyük üniversitede ebedi cehennem falan bunu tartışacağız onlara çok basit cevaplar tamam ama şeyde tartışalım isim sıfatı yeri gelmiyor o yüzden biz diyoruz ki hayır siz söylediniz mi vardır bazen Allah Azze ve Celle küfü takdir eder kader olarak ama ondan vazı olmaz Allah çünkü müminlere ne emretmiştir? İman etmelerini emretmiştir, emretmiştir. O zaman bize ki e, rıza sevgi iradeyle bir bağlantısı tam olarak yok bilakis neyin var? şer'i iradenin tam olarak e, e, rızayla bir bağlantısı yani her şer'i olarak istediğinden razı olmuştur tamam mı? evet bundan dolayı Allah Azze ve Celle zaten diyor Allahümme etmetu lekum dinnekum ve etmetu aleykum nimeti ve raditu lekum islam ben bugün için dinimizi ne yaptım kemale erdirdim ve nimetini ve nimetini tamamladım ve din olarak sizden İslam'dan razı oldum demek ki Allah Azze ve Celle küfürden razı değil o yüzden el kadarı öyle yani el kadarı satmış ya şimdi bunun gibi Allah Azze ve Celle bundan razı değil ve demin okuduğum ayet İntekfuru fe innallaha ganidun ankum küfrederseniz Allah sizden ganidir ve la yarda li ibadihi kufur hatta devamında ne diyor İntekfuru yardahu lekum eğer şükrederseniz şükredine razı olur öyle misin bak ayetin böyle siyah sibasın inliğine bak şimdi burada eee Şimdi başa başlayalım. İkincisi neydi o zaman? Ennallaha la yarda en yufrete ma'hu. Kendisine şirk koşulmasını ne yapmak? Aferin. Ahadın, herhangi birisi. Şey. Fi ibadeti ibadetin. La melekun mukarrab. Buna yaklaştırılmış bir melek ve la nebiyyun mursal. Ne de gönderilmiş bir nebi. Ne, neyi söyledim? Hangi ayeti verir? Dedi ki ve ennel mesajide lillah. Mescitler kimin? Allah'ın. Fela ted'u ma'allahi ahad. Allah'la beraber. Ne yapmayın? mescitler diye genelde tercüme ediliyor doğru bir tercüme ama mescit mesabit kelimesinin aslı Sözde edilen mescide neden mescid ismi vermişler Sözde kelimesi e, e, e Kur'an kelimesinde bir kelime olarak yok muydu var yok muydu zaten şey e, e, ifade etmek bunu biliyoruz yani o zamanlar bu fiiliyat vardı Şimdi bu mescid bina edildi buna ne ismini koydular mescid kelimesinin asıl manasını secde edilen yer dediler ki madem ki burada secde edilen yer orası o zaman buranın ismini bu binanın mescid şimdi o zaman secde edilen yerler Allah'ındır çünkü bu biliyorsun çıksa şimdi bu şey. sapık sapık sapıktır bak bizim en baştan beri kaydımız var ben söyleyeyim devamını tamam sapık her zaman sapık, sapıktır tamam mı? Şimdi bu sapık her zaman sapıktır bir şey geldi şimdi Böyle bir şey geldi Bize dedi ki mescitler Allah'ın O zaman Allah'la beraber ben şunu dua etmiyorum ben mescit etmiyorum Ben işte evin tarafında ediyorum ben piknikte ediyorum ben balkonda ediyorum Şimdi çıkamaz şey mı Şimdi Başka ayetler var zaten onlara diyor o değil ama bizim bağım, bizim asıl derdimiz her zaman beyan ediyoruz Biz bir ayetle istidlal ediyorsak Tamam mı? Onu biz tek başına da ehl olarak yetkiniriz eğer delalete varsa diyor ki burada akıl kısıt sözlü edilen yerler Allah'ında çünkü nefs mesajın tekilimiz nefslik nefslik denir sözlü edilen yer o zaman sözlü edilen yerler Allah'ında neden? bu eylet liyel ardu mesciden ve tahura yeryüzü bana tahur kılmış ve mescid kılınmıştır diyor o zaman yeryüzünde sen hiç Allah'a ne yapamazsın? şirk koşamazsın belki adam uzaya çıkarım sapık sapıktır belki çıkarıp uzayda Allah'a çıkarım bize bir ki hiçbir boş yer yoktur ki semada illa orada bir melek sevdi etmiş olmasın o zaman sema bir söz diyelim tamam mı? sapık çıkar sapıklar ben o zaman uzayda ederim anlatabiliyor muyum? ya bu deli ama böyle bir insan çıkmaz da var aşırıları var hani cinsin bugün adam fıfır fıfır kendine neler söylüyor çıkar bunlar çıkar yani anladın mı? çıkar herkes çıkar şimdi o zaman diyor ki mescidler Allah'ındır yani sözde edilen hatta bu desek Arap dili edebiyatına ve Kur'an'ın belagatına kesinlikle ters değildir secde avuzları Allah'ındır o secde avuzlarını Allah'tan gayesine eğmeyin ayeti bu şekilde tercüme edilir çünkü bu Kur'an çünkü burada münafat yoktur şimdi kaydeder tefsirde Üçüncüdeki haller o çok önemli bunları da şey yapmamız lazım Şimdi Allah Azze ve Celle eğer bize bir kelimeyle hitap ediyorsa Ve bu kelimenin birden fazla manası varsa ve hepsi Ve bu birden fazla kelimeler birbirine tezat değilse Tamam mı? Hepsine beraber var Şimdi umumdur hatlaştıracak bir şeyden Şimdi mesela Allah diyelim ki bir kelime koymuyor mesela atıyorum Diyor ki bana böyle böyle yapmayın O kelimenin o kelimenin bir sürü manası var Bir tanesi küfür, bir tanesi şeyden bir tanesi şey bir tanesi e, edep şeydir hangisi tepsi Öyle çünkü özel bir hassaslayacak rivayet var sorun işte bu ayette böyle bunu alırız Umumdur. yani sözde avuzlarımız sözde avuzlarımız Allah içindir o zaman secde avuzlarımızı Allah'tan Allah'la beraber kimse eğmiyor kimse o secde avuzlarımızı secdeye koymuyor bununla da anlayabilir şimdi dikkat edin diyor ki emmel mesajidalillah فَلَا تَدْعُونَ اللّٰهِ اَحَدٍ Allah'la beraber mi diyor? Allah'tan korkun Allah'la beraber Bırak Allah'tan gayrısını Hani bazıları var bugün Allah'ı tamamıyla bırakmış Allah'tan gayrısına zaten ibadet ediyorlar Allah tamamıyla bırakmışlar Çok az zikrederler Allah. Daha çok ne yaparlar şehirlerini zikrederler Onları bıraktık Bunların bir islalleri var ya diyor ki diyor Allah bırakmıyoruz ki Allah'la beraber şehirlerimizden de istiyoruz araya koyuyoruz vesaire bilmem bak diyoruz Allah'tan gayrı değil daha Allah'la beraber çok önemli فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ Allah'la beraber ahad şimdi la ted'u olumsuz mu nefil mi nefil bunu olumsuzluk ifade eder etmeyin o olumsuzluktan sonra nekire bir kelime gelirse marife ve nekire ikiye ayrılır ahadın kelimesi ne? bir demek bunun marifelisi nasıl okunur? el ahad Şimdi burada el ahad mı diyor ahad mı diyor? Ahad diyor. O zaman nekira. Diyor ki nekira bir kelime yani eliflamsız bir kelime. Tabiri caizse aslında illa eliflamsız denmez. Yani. Hava bir tabirle anlatıyorum ki böyle bir avam diliyle tabiri caizse anlaşılır. Yani e, e, e, eliflamsız bir kelime diyorum. Yani, yanlış aslında eklensiz de anlaşılması içindir nekira bir kelime demedir nekira bir kelime, kelime. olumsuzluktan olumsuz ifade eden olumsuzluktan sonra yani nefiden nehiden şarttan vesaire bunlardan sonra gelirse ümün ifade eder yani Allah'la beraber bir kişiye şimdi diyorsa çıkaracak Allah'la beraber ben bir kişiye ibadet etmiyorum bir kişiye ibadet etmiyorum ayette bir kişiye. diyor sapık ne dedik her zaman sapıktır şimdi Ali bize bu ayetle istidlal etti biz bu onunla ayetin yücesidir Allah'la beraber bir kişiye herhangi birine bence herhangi birine değil yani birine değil ne? iki kişiye idare edin şeyhin ve şeyhinin neydi? diyor ki burada Allah'la beraber bir kişi falandan bahsetmiyor Allah'la beraber herhangi bir kişi kim olursa olsun kimler umumdur o yüzden marife nekiradan şey nekira nefiden nehiden şaftan bu edatlardan sonra gelirse ne ifade eder? umumu tanıyor böyle belagat noktasını kısaca söylüyor şey. o zaman anladık bunu o zaman üçüncüsü bak ne kadar oldu bu arada şimdi şöyle görmüştürsen hmm. aslında bu üçü e, bu, şimdi bundan sonra bir saatte fıkıh oldu Söyledim Abu Kadir olacak ben biraz dersimi sana anlatacaktım Abu Kadir olacak ve üç saatte onunla ders yapacağım onunla da bahsedip yani bugün 4 saat aralıklı ders yapacak şimdi birazdan gelir zaten şimdi beklemiyoruz çünkü o birazdan gelir onunla anlatacağım ben sana şimdi o yüzden abi bu üçüncüyü bırakalım burada kaldığımız yerden üçüncüye devam edelim o zaman bu işte, dünyanın kardeşlere ve uğran hitap edelim diyor ki şimdi Muhammed bin Abdülhad ne dedi dedi ki üç şey bilmek Müslüman erkek ve kadına nedir vacip birinci şey Allah bizi yarattı bize rızık verdi bizi başı boş bırakmadı bir dakika ne yaptı Resulü ona isyan etmeyeceğiz itaat edeceğiz sonra ikinci getirdi ne dedi ikincisi ikincisi ne dedi hemen dedi ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamış bunu da bileceğiz o zaman bunu deriz Allah yarattı bunu dedim işte bu yarattı yaratan bunu Allah'a şirk koşulmasını bunu da bileceğiz işte üçüncüsü bir de böyle iki şey anlattık değil mi bir de üçüncüsü var işte o da ne kim Allah'a itaat eder ve e, bilirlerse bu kişiye Allah'tan e, Allah'ın sınırlarını aşan kişiye muvalat beslemesi veli olması dost olması tamam mı? caiz değildir üçüncü de bu işte bu, bunu anlatacak bunu önümüzdekiler buradan itibaren anlatır buna böyle getiriyor vesaire dost çok konular var bu, bu işin içinde ee, hemen tercüme ederim ama anlatmayacağız biraz şey. üçüncüsü de şu annemen geç manada abi ya üçüncü de şu işte kim Allah'a bizi yaratan Rabbimiz olduğunu bilir tamam mı? sonra buna şirk koşulmadı ikinci olarak üçüncü olarak da şunu yapmamız gerekir annemen asa Resul kim Resul'e hitap ederse ve vahadallah Allah'ı billerse la yecuzu lehu muvalatü min haddallah Allah'ın sınırlarını aşan ve Resulehu ve Resul'ün sınırlarını aşanlara muvalat beslemesi sevgi beslemesi caiz değildir ve leykâne akraba karib müstakil en yakın olsun ve delilü kavlihi teala buna delil ne? Allah Azze'nin şu kavli la tecidu kavmen sen şöyle bir kavim bulamazsın yani böyle bir kavim olmaz olmaması lazım yu'minune billahi vel yevmil ahir bunlar geliyor Allah'a ve ahiret iman ediyorlar sonra da yerdune min haddallaha ve rasulahu sonra da Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşınlara sevgi besliyorlar böyle bir kavim olmaz olmaz olsun tabiri caizse evet. Arap Belagatında olmaz olsun dersin yani ولو كانوا آباءهم سر بمرضى بدر أوسن أو أبناءهم ويا أولياء أو إخوانهم ويا خالصهم أو أشيرتهم ويا أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قلوبهم الإيمان إشتاء الله من أن خبرنا نعمل إيمان وأيدهم بروهم فرزة بالتكتب يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد مكتب onları altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak koydurlar Allahümme ceanneme Allahümme onlardan radiyallahu anhum ve radiyan Allah onlardan razı olmuştur onlar da Allah ulaike hizbullah işte bunlar Allah'ın hizbidir askerleridir Ela inne hizballahi humun Allah'ın askerleri kurtuluş ermiş onlar değiller mi? İşte bu üçüncü bu işte bu bölümünü şart edeceğiz bir dakikadır kalktığım yerden hemen fıkra geçirmişim ben Allah-u Alem sallallahu aleyhi ve sellem